Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1894. Koreanac po imenu Kim ok yoon dobio je nekoliko poruka u kojima mu je rečeno da je vrijeme da se javi prijateljima i suradnicima. Kim je rođen 1851. godine u bogatoj koreanskoj obitelji s 22 godine na ispitu za državnu službu postigao je sjajne rezultate i brzo se počinjao uspinjati u administraciji kralja Gojonga iz dinastije Choson. Vrlo je brzo Kim shvatio da se Koreja mora modernizirati i da to mora učiniti po uzoru na zapadne zemlje koje su tako očito bile jače od Kine do tadašnjeg uzora Koreje. Međutim, Kim ok otišao je i dalje, nakon posjeta Japanu počeo je zagovarati stvaranje bliskih odnosa s tom otočnom zemljom koja nije bila omiljena u Koreji. Kim je smatrao da je Japan sjajan uzor jer se on brzo i učinkovito modernizirao, a u tom procesu nije gubio svoj identitet. Kim je sudjelovao u osnivanju nezavisne stranke koja je zagovarala snažnu modernizaciju Koreje. Godine 1882. bio je član delegacije koja je posjetila Japan kako bi se ispričala zbog protujapanskih akcija do kojih je došlo u jednoj od brojnih pobuna koje su potresale Koreju krajem 19. stoljeća. Dvije godine kasnije Kim je u projapanskim akcijama otišao i dalje. Sudjelovao je u neuspješnom državnom udaru koji su pokušali izvesti pristalice Japana i koji je izazvao kinesku intervenciju u Koreji. Što se dalje događalo s Kim Ok-kyunom opisuje Marius Jansen u knjizi Stvaranje modernog Japana. Kim je onda pobjegao u Japan, gdje su aktivisti i pobornici azijske samostalnosti u njemu vidjeli nadu u budućoj borbi za modernizaciju Koreje. Vladini vođe bili su puno oprezniji, odbili su korejske zahtjeve da bude izručen, ali nakon oklijevanja protjerali su ga na otoke Ogasawara. On se umorio od svega toga i kada mu je dan razlog da pomisli da bi mogao stupiti u kontakt s prijateljima i sljedbenicima, otišao je u Šangaj. To je ohrabrenje bilo zamka. Bio je oboren udarcem i ubijen u svojoj sobi u japanskoj krčmi u međunarodne kolonije u Šangaju. Nakon kraćeg oklijevanja, britanske vlasti zaključile su da se zakoni protiv izručenja ne odnose na mrtvo tijelo i predale su ga kineskim vlastima. One su pak Kimovo tijelo poslale u Koreju, gdje je on bio isječen i njegovi komadi poslani su u sve pokrajine, kako bi bili lekcija svim potencijalnim izdajicama. Ubojstvo Kim ok izazvalo je zaprepaštenje u Japanu. Smatralo se da iza svega toga stoje kineska dinastija Qing i njezin utjecajni general Yuan Shikai te službenici kralja Kojonga koji su se protivili bilo kakvom utjecaju Japana u Koreji i koji su smatrali da je ta otočna nacija barbarska. Vođe Meiji obnove u Japanu zaključile su da je vrijeme da se stvari u Koreji riješe u japansku korist. Rasjecanje Kimovog tijela i slanje njegovih komada u pokrajine Koreje pokazalo je koliko je žestok sukob oko modernizacije. Godine 1864. maloljetni kralj Gojong došao je na prijestolje. Dinastija Choson već više od pet stoljeća vladala Korejom. Gojongov otac Yi Hua Ung, poznat kao Taewon Gun ili princ velikog dvora, vladao je ime svog maloljetnog sina i ponovno je uspostavio jaku središnju vlast u Koreji. Pokrenuo je niz reformi i namjeravao ih je provesti bez ikakvog stranog utjecaja. Zapadni ratni brodovi i trgovci dolazili su u korejske luke, ali on je odbijao bilo kakve pokušaje sklapanja sporazuma. Koreanski vojnici potopili su američki trgovački brod general Sherman kada je njegova posada prekršila zakon kada se iskrcala u Koreji. Dva je puta koreanska mornarica odbila napad francuskih ratnih brodova. Svi ti uspjesi samo su dodatno uvjerili Tajmon Guna da je izolacija pravi put za Koreju. Ali nakon devet godina vladavine Tavon Gun bio je prisiljen odreći se vlasti. Njegova modernizacija bila je prevelik teret za Koreju. Vlast su preuzeli kraljica Min i njezini rođaci, koji su Koreju počeli otvarati prema svijetu. Pored zapadnih sila u Koreju su počeli dolaziti japanski ratni brodovi i trgovci. Dolazak jedne flotile japanske carske mornarice prisilio je kraljicu i njezine rođake da potpišu sporazum o trgovini i prijateljstvu s Japanom. Luke Pusan, Monsan i Inčon morali su biti otvorene za japanske brodove i trgovce. To je dovelo do kineske protureakcije. Nebesko carstvo smatralo je Koreju vazalnom zemljom i počela je utrka dvaju carstava za Koreju. Japanske vođe Meiji obnove odlučile su nakon Kimovog ubojstva požuriti s pritiskom na Koreju. Marius Jansen piše. Reforme koje su predložene ili zahtjevane bile su poput onih koje je Japan proveo nakon Meiji obnove. One su pozivale na uspostavljanje specijalizirane birokracije u racionaliziranoj strukturi vlasti, novo sudstvo, racionalnije vođenje vladinih financija s redovitim proračunom i reformiranim poreznim sustavom, te stvaranje moderne vojske. Vođe u Tokiju bili su uvjereni da će korejska monarhija i suverenitet biti osuđeni na propast ako ne dođe do tih promjena i da je samo pitanje vremena kad će neka strana vlast prisiliti Koreju na te promjene. Oni su htjeli biti prvi u redu, u isto vrijeme htjeli su ekonomsko prvenstvo kada su u pitanju trgovina, sirovina i koncesije na linije komunikacija. Za Japan pitanje Koreje bilo je ključno. Riječ je bila o zemlji koja je bila tako blizu japanskom otočju. U prošlosti japanske vođe nekoliko su puta pokušale pokoriti korejski poluotok. Najdalje u tome došao ratni vođa, to je Tomi Hideyoshi, koji je 1592. pokušao prvi puta pokoriti Koreju. Koreja imala strateški položaj, imala je sirovine koje su bile tako nasušno potrebne japanskoj industriji koja se počela razvijati nakon Meiji obnove. Koreja je bila i potencijalno tržište za japanske proizvode. Pomisao da bi se na tom poluotoku mogla učvrstiti neka druga sila izazvala je nemir u vođama Meiji obnove. Oni su odlučili ubrzati stvari. Marius Jansen piše. Kada su primili japanske zahtjeve, jer to su oni zapravo i bili, Koreanci su oklijevali. Na to su ih ohrabrili Kinezi. Onda su se Kinezi odbili priključiti Japancima u prisilnoj modernizaciji Koreje. 12. srpnja 1894. Tokio se odlučio za rat i dao je naputak japanskom predstavniku u Seulu da iskoristi bilo koji izgovor kako bi se opravdala akcija. Na povod za rat nije trebalo dugo čekati. Život seljaka u Koreji bio je težak. Mnogi od njih našli su izlaz u Tonghaku ili istočnom učenju, sinkretičkoj i nacionalističkoj religiji koja se protivila zapadnom utjecaju i tražila jednakost svih ljudi. Godine 1894. u Južnoj Koreji počela je pobuna seljaka. Seljački odredi pobjedili su vladine trupe. Korejanska vlada zatražila je pomoć Kine. Brži je bio Japan. Pobuna Tonghaka tražila je društvene reforme, uklanjanje korupcije jednakost. Svoje su zahtjeve oni uobličili u 12 točaka. Među njima su bili paljenje registra ljudi osuđenih na dužničko robstvo, ukidanje striktne društvene hijerarhije, zemljišnu reformu koja bi značila podjelu zemlje svim seljacima. Kralj i njegov dvor odgovorili su na to slanjem trupa na jug. Bruce Cummings u knjizi Koreansko mjesto pod suncem, moderna povijest piše. Gojong je za gušenje pobune odredio 800 ljudi iz elitnog garnizona u glavnom gradu. Pola njih je dezertiralo, druga polovica, usprkos njihovom nadmoćnom naoružanju, nije bila ravna Tongacima. Krajem svibnja pobunjenici su zauzeli glavni grad Chonjua. Sada se Gojong uspaničio i potražio je pomoć kineskog generala i diplomata Li Huangchanga, koji je u Inchon poslao flotilu, ali prije toga je o tome obavijestio Tokio, kako je to nalagao postojeći dogovor. Nepotrebno je reći da je Japan punom parom poslao svoje brodove. Do 10. lipnja 1894. obje su zemlje počele slati svoje trupe u Koreju, iako je do tada pobuna već bila ugušena. Gojong je tražio da se strane trupe povuku. Kina je predložila zajedničko povlačenje. Bilo je prekasno. Japanci nisu namjeravali odustati. Imali su snažne karte i namjeravali su njima igrati. 23. srpnja japanski vojnici zauzeli su kraljevsku palaču. Kralj Gojong sada je bio prisiljen slušati Japan koji je vratio na vlast Taewon Guna koji se više nije protivio japanskom uplitanju u koreanske poslove. Međutim, kraljica Min je i dalje podržavala Kinu koja je odlučila izbaciti Japan iz Koreje. Već krajem tog lipnja 1894. zbog Koreje počeo je kinesko-japanski rat. U ratu koji je uslijedio japanske oružane snage pobjedile su kineske u svim važnijim bitkama. Ključna kopnena bitka dogodila se kod Pyongyanga. Japanska carska mornarica pobjedila je kinesku flotu u bici u Žutom moru i osigurala pomorske veze s Korejom. Mirom u Shimonosekiju sklopljenim 17. travnja 1895. Japan je pobjedu naplatio velikim dobicima. Tajvan je postao prva velika japanska kolonija, strateški važan poluotok Liao Dong u južnoj Manđuriji, kao i Peskadorski ili Peng u otoci također su došli pod vlast Japana. Kina je morala platiti 200 milijuna tajla ratne odštete. I zadnje, ali ne i manje važno, Kina je morala dati Koreji potpunu nezavisnost. To je naravno značilo da je novi gospodar Koreje Japan. Tako je počela veza Koreje i Japana koja će skupo koštati Koreju. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. Naravno, Japan ima osjećaj da je nebeski narod, između ostalog i zbog toga što ima nebeskog cara. Japanski car se doslovce na japanskom zove Teno, što znači nebeski car, i on je reinkarnacija boginje sunca od nekoliko milenija prije naše ere, što Japanu daje, Japancima daje uvjerenje da su oni svi negdje potomci nekakvih božanstava i vrlo iznimni u odnosu na sve druge. Sa zavidnom civilizacijom koju je Japan napravio, neovisno o tomu što koreci o tomu misle, na svojim otocima koja su skučena i uvijek bila izložena svim mogućim prirodnim nevoljama koje i danas vidimo kakve jesu, Japanci su bili posebno ponosni na sve što su, čak i ono što su se preuzeli, razvili u nešto što je bilo još bolje. I kada su od Kineza recimo preuzimali i tehnologiju i umjetnost i zanatska umjeća, oni bi to razvili do još više razine i na to su bili posebno ponosni. Međutim, ono što njih tjera van sa otoka, Dakako, mi govorimo o razdoblju pred kraj 19. stoljeća kada se i Japan širi ne samo u ovom smislu kolonijalnom o kojem govorimo sada, a uvijek smo skloni zapravo prepoznavati kolonijalizam samo kada se on odnosi na nekakve već formirane države. Međutim, kad su Japanci došli na Okinavu, koja nije bila dio Japanskog carstva sve do tada, to je neka vrsta isto tihe kolonizacije, dakle s jedne strane su se širili na Okinavu, s druge strane na Kurile gdje su sa Rusima tada postigli sporazum gdje su Kurili pripali, kako to Japanci kažu, sjeverne teritorije, pripale Japanskom carstvu. Međutim, sa njihovim razdobljem modernizacije koji istodobno znači početak industrializacije i osuvremenjavanja čak i same poljoprivrede, Japan jednostavno dolazi do problema tržišta. On negdje mora s jedne strane plasirati svoju robu, s druge strane dobiti od nekuda sirovina koja nema i s treće strane također se suočava sa sličnim problemom povećanja stanovništva koje treba nahraniti na oskudnom zemljištu kako japanski otoci jedino nude. Oni kreću u jednostavno u osvajanje. Kad govorimo mi sve, o svemu čemu god da govorimo od polovice 19. stoljeća pa do na kraju krajeva konca drugog svjetskog rata u biti možemo sve svest na otimanje tržišta i na osvajanje bilo odakle će se izlačiti sirovine bilo kuda će se prodavati e, roba Godine 1868. počela je revolucija koja će trajno promijeniti Japan. Razdoblje Edo ili vladavina šogunata Tokugawa trajalo je u Japanu od 1603. do 1868. U zadnjim desetljećima te vladavine Japan se pokazao posve nespremnim da se odupre naletu zapadnih sila. 8. srpnja 1853. godine američka flotila kojom je zapovjedao komodor Matthew Perry u sastavu dvije fregate i dva jedrenjaka uplovila je utvrđenu japansku luku Uraga. Japanske vlasti tražile su od Perija da njegovi brodovi napuste luku. On je to odbio. Umjesto toga on je rekao da ako se japanskoj vladi ne prenesu dokumenti koje on nosio, da će on to silom učiniti. Šogunat nije imao drugog načina otjerati američke brodove i vladini predstavnici morali su primiti pismo u kojem je predsjednik Sjedinjenih američkih država tražio sporazum o trgovini i prijateljstvu s Japanom. Sljedeće godine Peri je u zaljev Edo, to je današnji Tokijski zaljev, uplovio s 13 brodova. Japanska vlada nije imala drugog izlaza nego potpisati sporazum iz Kanagave. To je pokazalo potpunu nesposobnost šoguna, pravog vladara Japana, da obrani tu zemlju. Sve je to potaklo niz mladih samuraja da pokrenu reformistički pokret koji je usvojio slogan obogati zemlju, ojačaj vojsku. Godine 1868. ti su reformisti konačno dokrajčili šogunat i vratili izravnu vlast Mutushitu ili caru Meiji. Tako je počela Meiji obnova Japana, nevjerojatna brza modernizacija te zemlje. Sastavni dio modernizacije bila je nova vanjska politika koja je Koreji predlagala posebne prijateljske odnose. Kako je Koreja reagirala na taj prijedlog opisuje Bruce Cummings. Koreanci su odgovorili predvidljivim gnušanjem i prijezirom prema toj ideji. Uskoro je postalo gore. Godine 1869. koreanske službenik u Pusanu Ang Tong-jun rekao je izaslaniku iz Tsushima da Koreja neće tolerirati upotrebu titule car za novog japanskog vladara. Car Meiji bilo je pridavanje neodgovarajuće titule, zbog toga što je bio samo jedan car, a to je car u Kini. Japanski vladar je kralj i ima isti rang i čast koji ima i korejski kralj i ništa više. Gospodin An je prema tome zatražio da se izaslanik odmah vrati kući, što je on i učinio, ali njegovi nadređeni nisu bili sretni. Sada se Japan bavio idejom da jednostavno napadne Koreju. To bi okončalo korejsku neposlušnost i neuljudnost, pokazalo zapadnim silama od kakve je tvari napravljen Japan i potaknulo jedinstvo u zemlji koja je još podijeljena na feudalnim principima. Nakon žustre debate i značajne potpore za invaziju, prijedlog je odbačen. Godine 1873. japanski zaslanici ponovno su došli u Koreju. Koliko su se stvari u Japanu mijenjale pokazuju i odjela u kojima su ti zaslanici došli. Bruce Cummings piše. Prefekt Nea, Chong Hyun Dok primijetio je da novi pravni prijedlog Japana dolazi u novom ruhu, u zapadnjačkim odijelima, i odlučio je da ljudi odjeveni na taj način ne mogu biti smatrani Japancima i prema tome nije im se mogao dopustiti ulazak u Pusan. Kako bi još naglasio svoj stav, on se obratio tim izaslanicima grubim riječima koje su se slagale s njegovim stavom o njihovom krojačkom ludilu. Chong je djelovao poput bilo kojeg drugog korejskog službenika u prethodnim desetljećima i stoljećima, s obzirom na to da su Koreanci Amerikanci uvijek smatrali da su Japanci nazadni u svojim pokušajima da slijede kineski i korejski put, a njihovo brzo pozapadnjačenje nakon 1868. samo je ponovno dokazalo njihovu nazadnost. Stavo Japano ovako je formulirao konfucijanski koreanski učenjak Choe Ik-hyun, koji je izjavio Japanci koji danas dolaze nose zapadnu odjeću, koriste zapadne topove i plove na zapadnim brodovima. To je uistinu jasan dokaz da su zapadnjaci i Japanci isti. To je već bila velika osuda, ali Choe tu nije stao. Još je tvrdio da su Japanci divlje zvijeri koji samo žude za materijalnim dobrima i u potpunom su neznanju o ljudskoj moralnosti. Način na koji su se japanski kolonizatori ponašali davo je za pravo ovakvim stavovima. Naravno da to nije sve. Naravno da to možemo nazvati nekakvim temeljom toga. Međutim, s treće strane, malo prije smo rekli da su se tu već namjestili svi europski kolonizatori koji su došli raznim povodima. Misionare ne, računamo kao kolonizatore, ali jesu i oni bili na neki način osvajači azijskih duše. Ali to su, djelomično su tu, naravno, Englezi koji su uzeli Hong Kong, Portugalci koji su uzeli Makao, Nizozemci koji su uzeli Tajvan ili uzimali u nekom trenutku. Japanci dolaze kao osloboditelji i oni se nude Aziji kao azijska sila koja će ih osloboditi od zapadnog zla. I ono što je interesantno sada u ovom slučaju Koreje, da se opet vratimo na nju, za razliku od svih drugih zemalja ili većine drugih zemalja koje su kolonizirane od strane kolonizatora koji je negdje daleko i koji je tu dolazio svojim topovnjačama, vojskom, i izaslanstvima i tako dalje, Koreja je kolonizirana od svojih susjeda, kolonizirana ili dominirana od neposrednih susjeda. I utoliko je njezin, njezin taj kolonijalno razdoblje bilo i kompliciranije zbog toga što je negdje u toj nekoj kolektivnoj emociji ili u tom povijesnom pamćenju svega što je bilo prije i onoga što je se događalo bilo teže za prihvatiti. A s druge strane možda i plodonosnije, zato što se Koreja doista u ovom razdoblju o kojem govorimo, gdje se Japanci kolebaju između protektorata, dakle između većeg pritiska, manjeg pritiska, davanja Koreji više ili manje autonomije pod svojom dominacijom, događaju se ogromne promjene na Korejskom poluotoku. Osnivaju se prvi fakulteti, sveučilišta, ženske škole. Dobijamo zapravo jedan veliki reformatorski zamah koji se može podijeliti u nekoliko faza, ali koji je u svakom slučaju nešto što se u Koreji zgusnulo na nekoliko desetljeća sa velikim društvenim e, pomacima koje se nisu mogli dogoditi tisućljećima, uključivo i to ono što je Koreju stalno mučilo, to su te velike velika društvena nemobilnost. Dakle, tko je rođen kao jamban, kako se njihova elita, odnosno aristokracija elita zvala, taj je bio vječno to. Tko nije, nije imao nikakvi šansi biti. Dakle, ono što Japan čini, ne pokušavajući pravdat ništa u vezi sa bilo kakvom niti dominacijom, niti kolonizacijom, ali što Japan čini u Koreji, je mobiliziranje društva tako da svi odjednom nekuda idu i svi se sele i sve događa se e, nešto što se korecima nikad prije nije događalo, a to je da je cijeli poluotok svakome od njih otvoren, bili oni prinuđeni ponekad odlaziti, veliki su se radovi započinjali na Korejskom poluotoku, bilo da su dobivali prilike odlaziti. Ali u svakom slučaju cijelo društvo je uzburkano od dna do od površine do dna ili obrnuto kako hoćete i sa tim prisustvom tog nekakvog barbarskog susjeda koga istodobno ne vole, Koreci ulaze u to razdoblje koje ih zauvijek e, mijenja i uvodi u 20. stoljeće u punom smislu te riječi. Već i prije mira u Shimonosekiju japanska vlada pokazala je namjeru da Koreju izmjeni do temelja. Kada je u Shimonosekiju nakon stoljeća raskinuta veza Kine i Koreje, Japan je počeo s golemim projektom reformi. Taemun Gun, nekadašnji gospodar Koreje koji je vodio tu zemlju pod geslom nema sporazuma sa strancima, nema trgovine s njima, nema zapada, nema Japana, sada je bio lutka u rukama Japana. On i novoimenovani premijer Kim Hong-jip radili su ono što je od njih tražio Otorike i Suke, japanski ministar u Koreji. Svi zakonski prijedlozi dolazili bi na stol kralja Gođonga, koji bi ih sve potpisao, Bruce Cummings piše da bi kralj potpisao i opalo lišće koje bi vjetar donio na njegov stol. Od srpnja 1894. 208 zakona došlo je na potpis kralju. Među njima bili su zakoni koji su ukidali klasne razlike, ropstvo, sustav ispita za državnu službu, utemeljeno je državno vijeće s osam ministara, sve po uzoru na Japan i Meiji obnovu. Nova je valuta uvedena, unificirani su porezni zakoni. Tim je reformama čak propisan i način oblačenja i zabranjeno je korištenje dugih lula koje su simbolizirale status Yangbana, najviše klase u Koreji za vrijeme dinastije Choson. Za reformatore to je bilo ostvarenje sna. Modernizacija koja je tako nasušno trebala Koreji, konačno je bila tu Nju je vodila strana sila koja je većina korejske elite prezirala, ali to je bila sila koja je u dva desetljeća od bespomoćne zemlje postala pobjednik u ratu s Kinom. Drugi, veći dio elite, nije bio oduševljen tim reformama. Bruce Cummings piše. Korejski vođe ponovno su zamijenili privremeni odnos snaga za vakum koji bi oni mogli ispuniti. Počeli su otpuštati projapanske službenike i zaustavljati neke od reformi iz 1894. Novi japanski ministar Miura Goro imao je drugu ideju. Mislio je da se još jedno može računati da Taewon Gun toliko mrzi kraljicu Min da bi ga se moglo nagovoriti da opet uđe u vladu. U listopadu 1895. japanska stražarska jedinica poslana je do zapadnih vrata Seula po Taiwan Guna kako bi ga otpratila do palače Kyongbok. Korejska jedinica za vježbanje pratila je tu svitu i kada je ona došla do palače, japanski i korejski vojnici borbom su prokrčili sebi put u palaču, zgrabili kraljicu Min prije nego što je ona mogla pobjeći i izboli je u prsa. Onda su njezino tijelo odvukli u vrt, polili ga kerozinom i zapalili ga, nadajući se da će prikriti svoje nedjelo. Japan je zanijekao bilo kakvu upletenost u to, ali američki i ruski savjetnici bili su u palači i svjedočili su tom ubojstvu. Mnogo kasnije svjetlo dana ugledali su dokumenti koji su pokazali da je Miura planirao svaki dio tog ubojstva s japanskim grubijanima koji su se tiho pridružili sviti dok je ona ulazila u područje palače. Ubojstvo kraljice Min izazvalo je snažan val antijapanskih osjećaja i niz pobuna u Koreji. Usred svega toga još se jedna strana sila umješala u unutrašnje poslove Koreje. Bruce Cummings piše. Usred tog nereda, 11. veljače 1896. ruski brod s nekih 120 mornara, praćenih nekim korejskim službenicima, pristao je u Inčonu. Ti i korejski službenici ušli su u palaču i uz veliku pomoć samog Gojonga ukrali kralja Japancima ispred nosa. Kralj i krunski princ imali su sjajnu ideju da se preruše u dvorske dame i iskoriste zastorima zastrte nosiljke za kraljevske žene kako bi pobjegli od Japanaca i sklonili se u rusko predstavništvo. Tako su i učinili, zgrbljeni, blijedi i trhtavi, dok su izlazili kroz vrata palače ujutro 11. veljače. Gojong je ostao u ruskom predstavništvu skoro godinu dana. Japan je sve to morao mirno gledati. Imao je izbor ili prihvatiti rusku akciju mirno ili Rusiji objaviti rat. A za rat s europskom silom Japan još uvijek nije bio spreman. Sve do 8. veljače 1904. kada je japanska carska flota iznenada napala rusku flotu u luci Port Arthur u Manđuriji. Tako je počeo rusko-japanski rat u kojemu je Japan pobjedio još jednu silu. Naravno, to je značilo da za Koreju sada nema nikakvog izlaza. Oni su tu negdje, neću reći kolateralna šteta jer bi to bilo premalo za jedan tako važan faktor u svemu tome, ali oni su taj, e, kako su ih Japanci nekada opisivali, bodež u uperenu srca Japana, koji Japan ne može ignorirati. Prema tome, bili oni ili ne bili zainteresirani za Koreju, morali su biti tu, a sa e, Lukom Portatura koja je jedan od pokretača japansko-ruskog sukoba koji već zapravo pokazuje da su Rusi a Japanci već duboko ušli Kini opet u zavrat i da je tu sad kinesko carstvo već se približava kraju, Koreja postaje neizbježna tema i neizbježna meta. I sa tim osjećajem da su na putu ovako ili onako, ali još više sa tim osjećajem unutarnje potrebe za tim dubokim reformama, Koreja se na neki način unutar sebe cijepa na te dvije opcije daljih reformi i e, nisu sasvim sigurni koje od te dvije opcije od Japana definitivno uzimaju puno toga, s obzirom da Meiji već stvara ustav, zakone, pojmove koji se na kraju krajeva počinju prenositi u druge azijske zemlje, kako da su japanski i svejedno ne govorimo sada o jezičnim, lingvističkim, ali o poimanju e, raznih e, stvari koje u Koreji kao na koncu i u Kini, do tada uopće nisu bile u opciji, uključivo, na primjer, društvo, sam, sam pojam društva nije postojao ni u jednom jeziku, ni u jednom zapravo vokabularu ni kineske, ni, ni, ni korejske civilizacije dok se nije pojavio iz Japana. A onda iz društva izvedena riječ socijalizam također je došao iz Japana. I sa onim što Korejci koji, govorim sada o korejskim intelektualcima, ponekad aktivistima, ponekad umjetnicima i starocima koji odlaze u Japan i tamo nailaze i vide, oni dolaze silno inspirirani, neovisno o tomu što žele e, Japan van svojega poluotoka, ali dolaze silno inspirirani i definitivno utjecaj Japana u tom smislu e, formiranja korejske svijesti je ogroman. Godine 1897. kralj Gojong proglasio se carem kako bi titulom bio ravan japanskom, ruskom i kineskom vladaru. To mu nije pomoglo. Koreja je sve dublje tonula u ovisnost prema stranim silama. 5. rujna 1905. godine u pomorskoj bazi Portsmouth u američkoj saveznoj državi Maine pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Theodora Roosevelta Japan i Rusija sklopili su mir. U rusko-japanskom ratu Rusija je izgubila i poraz je platila gubitkom kontrole nad poluotokom Liaodong u manđuri što je uključivalo i nadzor nad lukom Port Artur. Japan je zagospodario i južnom manđurskom željeznicom i otokom Sahalin. Naravno, mir se odnosio i na Koreju. Mirom iz Portsmuta priznato je pravo Japanu da gospodari Korejom. Već u studenom te 1905. Japan je prisilio cara Gojonga da potpiše novi sporazum s Japanom koji je od Koreje napravio japanski protektorat. Godine 1907. Gojong je poslao tri zaslanika na drugu mirovnu konvenciju u Hagu kako bi izborio potporu za koreansku nezavisnost. Bruce Cummings piše. Konvencija je presudila da Gojong više nije suveren koji ima kontrolu nad korejskim vanjskim poslovima. Jedan od tri zaslanika, Yi Chun, počinio je samoubojstvo u Hagu. On i njegovi prijatelji uspjeli su ipak stvoriti dovoljno publiciteta da Japanci prisile Gojonga na abdikaciju u korist njegova mentalno zaostalog sina Sun Jonga. Kada je japanski zaslanik Ito rasformirao staru korejsku vojsku, ukupno 9000 vojnika, zapovjednik prve pješačke garde Pak Song Hwan počinio je samoubojstvo, dok su se njegovi ljudi i mnogi iz druge pješačke garde borili protiv japanskih trupa na ulicama Seula. Korejske snage povukle su se iz grada i pridružile pravedničkim vojskama gerilaca na selu. Nakon što je Gojong abdicirao, Yivan Jong postao je premijer i vodio je vladu u japanskom interesu. Svjetina je zapalila ovu kuću, a u prosincu 1909. mladi koreanac po imenu Yi Chae Myong izboga je nožem u pokušaju atentata. U svibnju 1910. general Terauchi Masatake postao je novi japanski generalni rezident i s premijerom Yi Van Yongom oblikovao je uvjete sporazuma o anektiranju, te pribavio premijeru potpis na taj dokument 22. kolovoza 1910. Godine 1910. nestao je zadnji privid nezavisnosti Koreje. Japan je tu zemlju pripojio svom carstvu i Koreja će biti pod izravnom japanskom vlašću sve do poraza Japana u drugom svjetskom ratu. Isprva, japanska kolonijalna vlast nije bila tako tvrda. Ta prva je relativno meka, s određenim zahtjevima, ali bez velikog kinjenja. I ona traje sve do 1919. E, godine kada prvoga ožujka dolazi do velike pobune protiv japanskih kolonizatora i kada zapravo dolazi do, do, do neke vrste i razočaranja Korejaca u Japance koji ubijaju kraljecu Min koja je njihov veliki i reformator, ali i uzor. Ona je prva službena žena kralja Gođonga i gdje se ponovno Korejci sjećaju na to kako su zapravo Japanci veliki barbari, ništa drugo ne znaju nego sijati oko sebe nevolju i smrt. Nakon te 1919. godine Japanci okreću ploču i prema korejskom narodu se ponašaju sasvim, sasvim drugčije, zapravo kreće jedno dugo razdoblje okrutnosti. Pored toga što su naravno Korejci bili, da kažemo, prisilna radna snaga jer se je na Korejskom poluotoku, kako velim, gradilo puno, a gradilo se zbog toga što je Korejski poluotok, posebno u svom sjevernom dijelu vrlo bogat raznim sirovinama i tu su se dizale i rudnici i tvornice, luke, a onda naravno infrastruktura, prva željeznica koju su Japanci izgradili željeznica koju su Japanci izgradili prva koja je postojala na poluotoku i tako dalje. No, sve to rade korejski radnici pod vrlo teškim uvjetima, nemilosrdno i ono što korejce posebno u tomu boli, kako su tu japanski e, vlastodržci i kolonizatori, e, Japanci otvaraju kako bismo to rekli, te centre za utjehu e, japanskih vojnika i japanskih dužnosnika na, na poluotoku i to su zapravo vrlo brutalni bordeli u koje su dovođene i kineskinje, filipinke i druge azijatske žene, ali najvećim dijelom su to bile lokalne korejke. To je točka spora koja nikad nije riješena. Korejci uvijek tu sliku i te primjere oni imaju i, žene koje su još uvijek žive, koje su tad bile vrlo mlade djevojke, koje o tome svjedoče, koje nikako, preko toga se nikako e, ne prelazi u korejsko-japanskim odnosima. Japan je Korejom vladao preko generalnog guvernera i njegove vlade u kojoj su uglavnom bili generali i admirali koji imenovao japanski car. Koreancima je oduzeta sloboda okupljanja, sloboda govora, sloboda tiska. Školski sustav tako je reformiran da je promicao japanski jezik. Cilj je bila poticanje asimilacije Koreanaca. Japan je počeo gradnju opsežne komunikacijske mreže, uspostavio je novi financijski i monetarni sustav, gradio je tvornice i rudnike. Sve je to imalo jedan cilj – jačanje japanske industrije. Promicala se japanska trgovina s Korejom, trgovina Koreje s Japanom, osim ako se njome nisu bavili Japanci, bila je zabranjena. Zemlja koja je nekada bila u vlasništu klana ili seoske zadruge, bila je oduzimana pod izlikom da zapravo ne pripada nikome i davana je japanskim kolonistima. Kao da sve to nije bilo dovoljno loše, japanski kolonizatori našli su dodatne načine za ugnjetavanje i sramoćenje Koreanaca. I za Korejce to više nego bilo što drugo bio dokaz japanskog barbarstva i japanske surovosti. Zbog toga što su mnoge tih djevojaka dovedene su biti recimo negovateljice ili, ili već što god, da bi se onda ispostavilo da će biti jednostavno meso za japanske kolonizatore. To razdoblje traje do 1937. godine kada izbija japansko-kineski rat i kada se Japan nešto malo više koncentrira na Kinu. I tu je Koreji možda ostavljeno nešto malo više prostora za vrlo uvjetnu autonomiju, ako se o tome uopće može govoriti. Međutim, ono što je meni interesantno bilo u jednom susretu između Eh, jednog indijskog diplomata i korejskih dužnosnika je bilo to uspoređivanje gdje su indici koji su zamjeravali Korecima da i dan danas ne mogu sa Japancima i da taj odnos, čak i diplomatski eh, sporovi između Južne Koreje, govorimo o Južnoj sadašnjoj Koreji i Japana, su teško emocionalno obojeni. Indijac je rekao otvoreno, dobro, zašto ste vi toliko e, ogorčeni? Japan nije čini desetinu zala u Koreji kako su Englezi činile u Indiji, pa mi opet nemamo takav emocionalni naboj protiv Britanaca i Engleza kakav vi imate prema Japancima, koji su na kraju krajeva vam ipak osnovali i bolnice, otvarali se učilišta, obrazovali naciju i izgradili su tu infrastrukturu. Kod Korejaca naravno to ne možete reći, zato što u sve to što Japan definitivno je ostavio, kao temelj za daljni razvoj i što je vrlo interesantno prije svega u Sjevernoj Koreji, opet je naravno odnos japanskih kolonizatora prema Korejcima ostao upamćen kao najveće poniženje koje je Koreja doživjela prije podjele. O samim Japancima kao kolonizatorima vi imate zapravo različita svjedočenja. Negdje to ide čak do recimo neke vrste patroniziranja, ali u pozitivnom smislu, ali što su bivali osjetljivim, odnosno što su više bili Japanci ugroženi to su bivali suroviji. I brojne su žrtve japanske kolonizacije na Korejskom poluotoku koje se prije svega mjere kroz one koji su umirali u rudnicima, u jezivim uvjetima, u tvornicama, na radili, gradilištima i u bordelima za takozvanu utjehu njihovog osoblja. Najteži oblici mučenja i zrabljivanja koreanskog stanovništva od strane japanskih kolonizatora bili su prisilni rad i takozvane postaje za utjehu. Krajem 1944. na primjer neki 7000 Koreanaca odvedeno je u Japan kako bi gradili golemo podzemno sklonište podno planine Fuji u kojemu se treba u slučaju američke invazije skloniti car s dvorom te visoki vladini službenici. Koliko je Koreanaca poginulo u toj gradnji ne zna se. Japanska vojska htjela je na brzinu sagraditi sklonište. Nije se vodilo računa o sigurnosti i pažnji za radnike. Kako se gradilo to podzemno sklonište, tako su se gradili i drugi obrambeni položaj po Kini, Koreji i japanskim otocima. Takvo izrabljivanje radne snage koje je zazivalo veliku smrtnost kod prinudne radne snage događalo se i u rudnicima i tvornicama. Drugi su oblik iskorištavanja i ponižavanja bile takozvane postaje za utjehu. To su zapravo bili bordeli za japansku vojsku, ali za japanske kolonizatore. Bruce Cummings piše. Negdje između 100 i 200 tisuća korejskih žena bilo je mobilizirano u to ropstvo, zajedno s manjim brojem Filipinki, Kineskinja i nekolicinom zapadnjakinja. Pae Pong Gi bila je prva koreanka koja je ispričala svoju priču, a da joj nije zaštićen identitet. Ona je to učinila u filmu Yamatania Tetsua iz 1979. Stara dama u Okinavi. Ovdje je pričao Kim Pok Tong. Ona je odvedena zajedno s dvadesetak drugih djevojaka na Tajvan. Tamo nekoliko mjeseci nije ništa radila. Onda su je odveli u kanton, gdje je nasilu skinuta da bi ju pregledao vojni liječnik. To ju je izbezumilo i ponizilo. Ništa nije znala o životnim činjenicama. Tong je odvedena u postaju za utjehu. Očekivalo se da počne pružati usluge od drugoga dana. Kada se odoprla, pretučena je i uskraćena joj je hrana. Nakon toga je popustila. Njezin dnevni broj muškaraca obično je bio 15. Preko vikenda popeo bi se na 50 ili više. Svi su kupovali kondome i karte koje im je davao japanski upravitelj. U tom užasu japanske kolonijalne uprave počeli su se javljati i skupine koje su planirale oslobođenje Koreje. Ključni datum za nastanak tih skupina bio je prvi ožujak 1919. kada su po cijeloj Koreji izbile protujapanske demonstracije. Tada je u Seulu pročitana i Koreanska deklaracija nezavisnosti. Oko dva milijuna ljudi sudjelovalo u tim protestima. Japanska vlada odgovorila je brutalnom represijom. Uhićeno je oko 47 tisuća Koreanaca. U gušenju tih protesta ubijeno je njih oko 7500, ranjeno oko 16 tisuća. Korejski nacionalizam, kad kažemo nacionalizam u tim godinama je nešto što zapravo spada u reformističke ideje. U srcu nacionalizma je nacija, a u tom osnivanju pojma nacije kojim putem dalje. Imamo već tada Sigma Rija koji je tada mladi korejski aktivist koji će kasnije postati predsjednik i možemo reći da se javlja Kim Il Sung koji nije tada u tom trenutku u prvome planu, ali on je u to vrijeme mladi, vrlo mladi školarac i mogu vam ispričati iz osobnog iskustva jednu zanimljivu anegdotu. Naravno, mito o Kim Il-sungu koji je rođen na planini tu nije točan naprosto i on nije iz siromašne obitelji, njegovi su roditelji bili visoko obrazovani i pod utjecajem zapravo tih, svih tih zbivanja i tog pogoršanja situacije na Korejskom polotoku i veće brutalnosti Japanaca od kojih su se oni plašili, oni su ga sklonili u sjevernu istočnu Kinu. I on je išao u e, srednju školu u sjevernoistočnoj Kini gdje je u to vrijeme služio kao profesor kineskog jezika i književnosti u Yue, koji je bio jedan od najvećih kineskih pjesnika, povjesničara, jedan definitivno najvećih povjesničara i jedan od prvih članova komunističke partije Kine. E, prognan iz Šanhaja, što je njegov rodni grad, da bi tamo za kaznu, kao kaznu od strane Kuomintanga. Izgon inače u Kini postoji danas kao legitimna kazna, da bi tamo se sklonio i zapravo e, bio sretan što ga nisu smaknuli. Sa mladim Kim Il-sungom on uspostavlja vrlo prijateljske odnose i osim što mu daje svoje pjesme čitati i što ga podučava povijesti na svoj način i negdje ga usmjerava u razumijevanje povijesti koja je marksistička, on mu daje potiho i čitat Marksova dijela i Leninova i prvi susreti sa marksizmom, prije svega marksizmom, za leninizam je tada još bilo rano, Kim Il-sunga zapravo potječu iz tog njegovog razdoblja dok se obrazovao u Kini, što nikada nije zaboravio i nikada svog profesora nije zaboravio do kraja svojega života. No, u tom trenutku je Kim još uvijek relativno mlad i relativno manjlo važan unutar onoga što se stvara u Koreji a to je taj e, lijevi socijalistički pa čak i komunistički pokret. Te dvije struje jednostavno imaju potpuno različite koncepte. I dok su jedni oslonjeni na to da se slijede promjene koje će na neki način čak možda i slijediti ono što se događa u Japanu ili kombinirati neku vrstu konfucijansko-japanskog iskustva i razmišljati o tomu kako će Koreja postati e, neovisna i od jednih i od drugih, ova e, struja ide sve više u tom smjeru socijalističko-komunističkom i formira se čak kao komunistička partija. Drugi svjetski rat, kada je u pitanju borba, zaobišao je Koreju. Ali Koreja u tom ratu ipak platila golemu cijenu. Godine 1941. oko 1,4 milijuna koreanaca bilo je u Japanu. Nakon te 1941. u Japan je prevezano još pola milijuna koreanaca koji su krajem rata činili trećinu radne snage u japanskoj industriji. Koliko je stradalo u tom prisilnom radu ne zna se točno. Rad u rudnicima bio je posebno težak. Japanci nisu koristili puno strojeva u eksploataciji tih rudnika. Tamo se radilo najmanje 12 sati u najgorim uvjetima. Stotine tisuća ljudi iz Koreje odvedeno je i u Manđukuo, japansku marionetsku državu u Manđuriji, gdje su također radili u građevini, industriji i rudnicima. Koreja nije sudjelovala u borbi, ali je skupo platila japansko sudjelovanje u drugom svjetskom ratu, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. Da, to su velika previranja koja su se na Korejskom poluotoku, kao što ste rekli, bila manje krvava, ali isto toliko bolna zbog toga što se je tražilo na neki način, Koreja je tražila kontakt sa zapadnim saveznicima, oni su željeli se uključiti na stranu saveznika, niko ima, nije imao sluha za njih. Koreja je nekako bila kao neko slijepo crijevo e, za Amerikance koji su dosezali do Japana, naravno, su morali pobijediti jer su im bili ozbiljni neprijatelji i onda dalje gledali odmah prema Sovjetskom savezu. Kina je također bila tu negdje, koja je bila saveznik sa Amerikom, ali isto tako, zapravo čak i prevarena nekoliko puta. Čanka Šeka su prevarili već u nekoliko međunarodnih sporazuma iz kojega su ga isključili i nisu uvažili njegove molbe i očekivanja. Također nekako tako i sa Korejom se događa. Da saveznici za Koreju nemaju velikoga sluha i to neovisno za koju. I možda zapravo Stalin najviše prepoznaje da će tu jednoga dana možda imati posla i da će tu jednoga dana, da tu treba njegovati one koji će mu jednoga dana biti saveznici. Tako da nije ni malo čudno da u trenutku kada se rad završava i kada kapitulacija Japana korecima dolazi kao veliko iznenađenje. Kada su čuli glas cara Hirohitova koji objavljuje kapitulaciju, kod Korejaca to doslovce izazvalo šok, jer nisu očekivali da će Japansko carstvo tako pasti. Što samo pokazuje da zapravo nisu bili da u takvom srcu svih zbivanja baš zbog ovoga što sam malo prije rekla, u trenutku kada kapitulira Japan i kada se sad postavlja pitanje što sa svim njegovim kolonijama, Stalin je puno bolje organiziran, ima puno jasniju svijest o tomu što hoće i predlaže podjelu. Ostaje misterij do današnjeg dana. Zašto? Je tražio podjelu, a ne cijelu Koreju. Što je moguće da bi ju dobio, zbog toga baš što Koreja nije bila uopće u žiži interesovanja nikojeg od saveznika, a prije svega Amerikanaca. I postoje razne teorije zašto. Da li zato što je mislio da će time lakše uspostaviti nekakav odnos sa Amerikancima i možda imati nekakvu kartu za dalje pregovore, pa će im ustupiti jedan dio Koreje koja nikome u tom trenutku nije previše bitna. Ili iz nekih drugih razloga ne zna se točno. Međutim, definitivno, trenutak kada se rad završava, nažalost u Kini tek počinje građanski, ali Drugi svjetski rat završava atomskim bombardiranjem Hirošima i Nagasakija. Stalin je prvi koji ima točan plan što će napraviti sa svojim dijelom Koreje, upravo zbog toga što je nekako bio prisutniji i imao bolje veze sa ovim dijelom Korejaca koji su pripadali toj struji socijalista, komunista, kasnije preimenovanih u radničku partiju, nego što su to bili saveznici sa jugom. Ujutro 6. kolova za 1945. godine s otoka Tinijan u Marijanskom otočju uzletio je bombardar B-29 kojim je pilotirao pukovnik Paul Tibets. U prostoru za bombe bila je samo jedna bomba. Nju je zrakoplov koji je Tibets prema svojoj majci nazvao Enola Gay bacio u 8 sati 15 ujutro na japanski grad Hirošimu. Tri dana kasnije u 11 sati i dvije minute druga je atomska bomba bačena na Nagasaki. U tim dvijema eksplozijama atomskih bombi koje su prisilile Japan na kapitulaciju poginuli su i Koreanci, njih najmanje 10 tisuća koji su dovedeni na prisilni rad u Japan. Kolonijalni gospodar Koreje potpisao je bezuvjetnu kapitulaciju. U budućnosti Koreje znalo se nakon drugog svjetskog rata samo jedno, da će je okupirati dvije pobjednice, Sjedinjene američke države i Sovjetski savez. Crta razgraničenja bit će 38. paralela. Bio je to samo početak drugog najgoreg razdoblja u povijesti Koreje. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.